i 19 de febrer, a les 11 del matí, programa especial del Dia de l'Espectador. Viu la Berlinale a través dels comentaris de David Mitjans i Joaquim Parera, a Ràdio Martorell. Ràdio Martorell, 91.2 FM. bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí d'aquest matí una mica engrisot, una mica plujut, d'aquest matí que ens ha arribat aquest front que va entrar per Galícia i que ens ha tret de sobre aquesta boina que diuen a Madrid, que també tenia una boina, mm. s'ha anat tota la boina, i ara passarà aquest front, n'en venen més i es netejarà l'ambient. És un matí, dies com avui no s'hauria de treballar. No, ja comencem bé. Bon dia, senyor Soler. Bon dia, bon dia. No, bon no, dia, no, és que és, és, surts de casa. però, de, de, de, però que no veu que estic fent una entrada d'aquella apoteòsica? Està plovent i tal. Estic fent una entrada apoteòsica avui. On avui. No? aquí, aquí al, al programa. Ah, hem obert. Ara ah. acabem d'obrir la finestra del programa. Ah, hem obert la finestra? La finestra pues doncs perquè tothom... perquè farà fred. No, home, no, no, home, no. Ah, Deia sí, que ara, ara ve una sèrie de borrasques que ens desigien l'ambient i podrem circular amb aquesta velocitat variable cap amunt i cap avall. Podem arribar fins als 120, fins i tot. Sí, fins llocs. i tot a 60. Fins i tot perquè, clar, si n'hi ha molt de trànsit... Variable ja ho té. És, és variable. El que abans no era, no era variable, era variable cap avall. Ara és variable total. Sí. Ten? Per cert, eh, vaig veure amb el, en un programa de televisió una entrevista que li van fer amb el director de, del servei aquest de trànsit, de la Direcció General de mm. Trànsit, mm i li van preguntar, diu, com és que no es pot passar de 120? Diu, home, perquè la normativa i tal. Diu, i per què fan cotxes que van més de 120? Diu, bueno, perquè uh, els fabricants... Diu, o sigui, que el monopoli de l'automòbil té més força que les lleis dels països. I l'home es va quedar vermell, allò diu, passa palabra. Sí, clar, què vol, què vol que li digui? Clar, és, és... Ja n'hi ja, ja ha cotxes amb limitadors de velocitat. Però a veure, jo el que trobo una tonteria és que vostè faci un cotxe que pot anar a 190 bueno, però, o a 200 no, eh, eh, i després posi un límit de velocitat per anar a 100. No, perquè una cosa és la potència del cotxe, que per exemple, vull dir, el, sense córrer, però que tingui força per pujar una bona muntanya, per exemple, i l'altra és que pugui córrer. Són coses diferents. Jo quan tenia el dia en 6 també tenia limitador de velocitat. També. Sí, sí. Quan venia la pujada no, no tirava. Ah, no era aquell que anava amb les cames no, empantant? No, no, ara quan venia una baixada, escolti... Oh, corria, oh, corria, oh, com corria. I a més era descapotable. Ah, ah, sí, sí, sí. Descapotable total, no allò, una misèria només com, com tenien altres no, cotxes. No, no, no, tot, de dalt a baix. Tot, de dalt a baix. Tenia un problema que si l'obria i tancava molt, després quan plovia entrava aigua. Clar. Perquè aquella lona era també bueno, de mira'm i no em toquis. A vegades és el que té el descapotable. Eh? I després els enganxadors dels cantos, quan, mm. quan ja tiraves tota la capota, eh, hi havia vegades que es feien molt bé. Sí. I una experiència la va tenir el senyor Pierino eh, amb un cotxe que tenia similar de tercera o quarta mà, mm -hmm. se'l va comprar, anava a l'autopista tota llufa, i llavors diu, ui, comença a ploure para un momentet, es posa l'home la, la capota. capota, comença, arranca, agafa velocitat, la capota salida de l'enganxa, xiu! Va ser molt maco. Sí, sí, va ser, va ser, jo, jo m'ho imagino. Va ser espectacular. Sí, sí. En fi, doncs els hi deia que eh, avui és, és un dia que s'ha anat ja aquesta boira, ha vingut ja les, les borrasques aquestes, ens estan netejant l'ambient i, escolti'm, estem fins i tot contents. Avui també ha començat la mòbile, -hmm. aquesta del congrés aquest de mòbils, de mòbils sí. que m'ha costat una mica mm, passar per la plaça Espanya perquè estava mm, el trànsit regulat per guàrdia urbanos. Bé, és el que té. És el que té. Clar. Que diu, mm, estem per aquí. I la forneta diu que no l'he vist. No sí, l'he vist. Lo, diu, ara aquí m'estan turpint. El millor és deixar sols els conductors. Exacte, diu, passi cap endavant, no puc, tirin darrere, no puc, ja. i ja està liada. I llavors diu, doncs no us mogui d'aquí, llavors tots allà fent unes filigranes mm. per poder, i quan estàs arribant et, et passa l'autobús. Clar i dius, bueno, ara t'has d'esperar aquí. L'altre tornant, tiri, no, que vaig cap a la dreta. Tiri, que vaig cap a la dreta, que tinc aquí l'autobús. I tres hores discutint. Amb el semàfor no discuteixes. No, no, no. El semàfor es posa, va canviant i ja, ja està. Poses verd, tires. I ja està. Poses, Poses vermell, vermell, pares. pares. Ah. I hi ha alguns que es posa groc i apuren. Exacte. Mm? Que també sol passar. També. I des... Ah, ui, estava pensant jo quan em donava la volta, miri que si no tenen cobertura allà el mòbil aquell. <laughs> Sí, home, sí, ja estaran preparats, deuen tenir antenes de tot arreu. Jo també estava pensant, després, a la tornada, igual passo un momentet. Perquè tots aquests els executius que tenen aquests telèfons gansos, mm. ara se'n compraran un de bo. Em podrien donar el seu. Ah, també. Ja sap que el meu s'encasquida. També, doncs pues demani-ho. Escolti'm, que l'ha de llançar. Els, les noves generacions de, de, de, mòbils... Que, que l'ha de llançar, perquè s'acaba de comprar aquesta virgueria. Dongui-me'l. No, no el recicli, ja el reciclaré jo. Doni Exacte. I, ja, ja m'espavilaré, ja m'espavilaré. Oi que els captaires... A més a més, avui és el dia dels enamorats sí, bueno, però si m'haig d'enamorar d'un executiu perquè em doni el mòbil, bueno, malament rai, eh? També pot, li dic ara. Pot ser un executiu femení. No tots és, els executius igual, són masculins. És igual, és igual. Eh? Tampoc no es tracta d'això, escolti. Però a veure, hi ha aquella gent que va als supermercats, a, a, a les escombraries del supermercat a agafar cosa, a agafar sí. menjar, doncs perquè no pot fer el mateix amb els mòbils. Però viu, a lo millor n'hi ha... Ah, diu, contenidor de mòbils, allà, bo. <laughs> Ui, aquest m'agrada. Jo és que jo... Mentre pugui parlar... Exacte. A mi el que faci mòbil m'és igual. Sí. Jo només vull parlar. Només parlar. Només parlar. I, esc i escoltar. I escoltar, uh -huh. i ah. escoltar, clar, perquè si només parlo i no escolto... Malament, malament rai, malament rai. Malament rai. I també felicitar a, eh, a la pel·lícula Panegra mm. perquè va arrasar en, el, en la gala dels Goya. Mm? Molt bé. Van haver-hi Televisió Espanyola, va censurar unes imatges que li van estar tirant nous a la ministra Zinde, sí? per la cosa de la Llisinde, i la van estar butxeant i no sé què més i tal. Mm -hmm. això espanyol no se'n vantarà d'això. Bueno, perquè estaven ocupats eh, amb altres imatges. Exacte, és, eh, és el que té. Els realitzadors a vegades no poden estar tot. Exacte. Tenen molta tasca, molta Exacte. feina un evento d'aquests en directe porta molta feina. Ah, exacte. No, sí. I has d'estar pel que importa. A més, pel, pel, que, per que vaig sentir d'un comentari d'on te'l van fer, es veu que el local és petitet. Mm. Mm, que n'hi ha localitats que molt, molt, molt bones no són per veure la, diguéssim, l'escenari. Mm. I que, a més a més, amb tot el muntatge que comportava televisió, doncs encara limitava més l'accés. O sigui, que es veu que van poder entrar a quatre i al cabo... Ah, no sé, hi havia gent, eh? Jo vaig veure sí, la cerimònia, en alguns moments m'avorria i vaig aprofitar per fer aquestes necessitats que fa un al cos. Sí, canviar de canal. Eh, no, no, ah, que, que, ah, fer una visita fe, a Can Roca. Fer, fe una extracció, sí, fer una extracció. Molt bé, molt bé. Molt bé. I el que sí m'agradaria, dius, el senyor realitzador, a veure, ja, escolta'm una cosa, realitzador, o realitzadors. Sí, perquè anar bé més... Quan fan aquell apartat tan maco i tan emotiu, que posen música, abaixen els llums de la sala, i amb una pantalla van traient les fotos i els noms i la, i la, i la professió dels, dels que s'han mort durant l'any, mm -hmm. queda lleig que les dues primeres es vegis tu en pantalla i les altres tiris plan un darrere i vegis allà al, al darrere una formiga que no llegeixes Petiteta, ni el nom ni la cara. Veu qui són. Després tornis, vas i vens. Queda lleig. Bueno, però això fa per variar de plano pues no serà variable no. fins que no s'han passat tots els morts. Perdoni que li digui així esta bèstia, <laughs> però així la gent se n'assabenta. Però per, per això n'hi ha un locutor que va radiant. Va, va, no, va no diuen res, música només. Mm, mm ah, música, no, no, no hi ha ningú que està... No. Llavors que què passa? Dient? Que de lluny dius... Mira, qui, qui mira, si em sembla que aquest és, eh, era l'Alexandre... Estan aplaudint molt. Era. Ja. Mm? Clar, va sortir el Jordi Estadella, que el vaig veure de, de, de refiló. De refiló. De refiló. Clar, dius, no, no, no no, no que, això és lleig. Sí, això és lleig. Sí, sí, no està bé, no està bé. No està bé. I després els deia això del pa negre, això ens portarà conseqüències, eh, senyors i senyors, mm. ja us hi dic ara. Ja hi havia la portada de la Razón. El cine català arrasa. Bueno, clar. pa pan negro. Pa negre posa. Pa negre. Ho posa en, ca en català, sí, català, però no, doncs no sé quin... Dia, a l'ABC em sembla que és el que el tradueix. Ah, el que passa que hi ha una versió en castellà del pa negre. Ja, bueno, clar. Però tot, tot el que van passar tenen, era, era en català. També tenen però... dret a, a, sí, sí, sí, a doblar-ho. Sí, sí, sí, sí, Escolta, No doblen les, les pel·lícules angleses? Sí, clar, sí, sí. sí, eh? doncs. Sí, sí. I si ara la porten cap a Estats Units, que ara ja estan rumorejant, home, la podrien portar als Oscars. La Bollaín deu estar, perquè li havien dit, no, després la lluvia irà, després la lluvia irà. No es va menjar res la lluvia. Bueno. I ara, si no la volen portar als Oscars, la Bollaín, la bolleïna està, em sembla que va fent. Escolti'm, no tothom pot guanyar. Doncs ara si porten aquesta, els Oscars, i mm. guanyés. Mm -hmm. gran pel·lícula espanyola ha ganado mm. l'Oscar. Eh? Tots aquests que ara estan dient el cine sí, català. Sí, sí, eh? sí. Bueno, això és com la selecció espanyola de futbol. Sí, exacte. Doncs, si eh, senyors... guanyen són la selecció espanyola, si perden són els jugadors del Barça. Sí, exacte, justament. doncs és el mateix cas. Eh, esta infame pel·lícula catalana que fui allí los Oscars, ja que vine de la Valladolid i pues, se perdió. Si guanya serà la gran pel·lícula espanyola que ja se llevó no sé quantos goies. És, és, és el que té, és el sí, que té, sí, sí. és el que té eh, aquestes coses. Pensin que això donarà mm, per xerrar molt a Intereconomia. Sí, sí, sí. Els hi donarà tema de debat bueno, per xerrar, una setmana, xerrar, 15 dies. Més que xerrar és Per insultar, cridar, sí, per insultar. Sí, sí. A Intereconomia, ja sap allò que diran... Doncs, no que, eh, vol saber que no l'he vist... Bueno, se'n sent mai, però l'he vist així de refilada Quin? i a l'intereconomia. Que... És que l'intereconomia és un canal que tenen diversos, el, diversos espais... El, els, els debats que tenen tant de política com de futbol, el punto pelota no és el sí, que fan Sí, el punto pelota és de futbol, sí. Vale, pues el punto pelota i, el, i un no, debat... No, tenen diversos de debats, tenen Masterperiod en Cuba, El gato al agua, el aquest, no sé aquest, quantos... Aquest, el del gato. El del gato eh, l'he vist eh, sí, així tenen, de passada. Tenen diversos, que consisteix, diversos senyors amb insultar-se. Sí. Primer insulten el Partit Socialista, obrer mm. espanyol, i després ja deriven cap a insultar directament els catalans. Els catalans, clar. I ja està. És o sigui, és, és el que es tracta. Sí, sí. Llavors, vostè agafa un altre programa d'aquest debat, són altres tertulians, però el, la Fan lectura és la mateixa. Fan el mateix. Jo per mi que els escriuen el guió. Segurament. Segurament, Segurament perquè si no, no s'entén. No s'entén. En fi, eh, jo tampoc no he vist mai cap de sencer de debat perquè és que... Cansa, eh? Sí, faig la intenció, eh, de dir, s'ha de mirar tot s'ha de mirar tot, però penses, jo haig de perdre el sí, temps amb això? s'ha d'estar informat, però, ostres, és que hi ha coses que són molt dures. Dius, eh, jo haig de perdre el temps amb això, me'n vaig a fer una becaïna. Exacte. O altres coses, o més, altres profitoses, coses més profitoses. Més profitoses pel col. Bé, senyors, senyors, doncs això és En Companyia. Cada dilluns, des de les 12 fins a dos quarts de dues, estem aquí en directe a la sintonia dels 91.2 de Ràdio Martorell. I com sempre amb un equip de gent. En el control de so, el nostre company Jordi Acosta, un home que dona la tranquil·litat. Mm -hmm. Sí, senyor seria nosaltres som el llan, ell és el llin o l'inrevés. Sí, és igual. Ell és el punt blanc. I nosaltres el negre. No, nosaltres som l'espai negre amb el punt blanc i ell és l'espai blanc amb el punt negre. Deixi, de, deixis d'enrotllar-se. Ell és el Jordi Acosta, és un sí, senyor que, que el toca tècnic, els botons exacte. i ho fot molt bé. Això que toca els botons. És un ah, senyor no? que fa control del so del programa. I com ho fa el control? tocant botó. Oh, I en vegades que no... Pujant i baixant. No, no, no. no que tocant tecles. Tot, tot va amb rata, eh, amb el ratolí. Amb el ratolí. Ara ratolinegen molt. Si se li escapa. Bueno, en fi, deixi-ho estar. A la redacció tindrem el nostre company, el Manel Pinheiro, tindrem el nostre grum, a l'Etern Becari, i els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens parlarà d'això del món dels dibuixants d'humor, eh, tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que avui ens vol parlar d'un gran fitxatge que ha fet la política, que després ja sabem quin és, uh mhm. -huh tindrem el nostre gran rutí de la comunicació, el senyor Monegal, que ens fa la crítica en companyia des del mateix en companyia, però porta darrerament uns dies que per mi que està escairat aquest eh, home, Algo passa sí, el papito... el, que està, el... està perdoni que li digui, ja li direm bé, està fidelgejant, és dir, està agafant els costums de Fidalgo ui, ui, ui, ui. Mm? Hm? ja d'això. Massa guaca, guaca. Una setmana que no podia obrir programa. Ah, no, una setmana que no li van enviar els talls, que sí. se li van enviar però ell no els va rebre. Una altra setmana que no podia no sé què, que els talls, que no sé quantos tal. Aquesta setmana que el programa no sé què li ha passat. No, no, Clar, si buscar excuses ja en sap ja. Si té un Olivetti, evidentment pot accedir a internet. <laughs> Amb una pluma 22 no pot accedir a internet. Clar. Però això es veu que encara no s'ha enterat. Bé, després parlarem amb un psicòleg, que és l'Enrique Echeburúa, que ha escrit un llibre que es diu Por qué víctimes femenino y agresor masculino, mm. i parla doncs, dels maltractaments dintre del món de la parella. Eh, aquest senyor va estar amb el seu company, el Santiago Redondo, eh, presentant aquest llibre el dimarts passat a Barcelona, i el senyor Soleil va ser-hi, Bueno, no, no vaig arribar a anar-hi, personalment. Ah, no va arribar a anar-hi? No, perquè no era una presentació, era com una mena de ah, roda... Però, mm, Ara que jo m'he fet el xulo... Rodona que, que, vi, que vingui el, el redactor que m'ha escrit el guió. Que, que li ha escrit el guió malament. És un dena, és un dena. Bueno, és igual, no hi va ser el senyor Soler, però sí que coordina i copresenta aquest programa. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa en companyia, un programa diferent. No vaig estar en aquesta roda de premsa, bueno, no, no va ser una roda de premsa, va ser una taula rodona, una taula rodona. On, on anaven diversos escriptors i tal, però em va anar molt escaidat. no vaig poder assistir-hi. Però bueno, ja vam contactar amb ell. Això serà Monigal, eh? Sí, serà Monigal. Ja sé que això serà Monigal, que dirà no compleix el seu deure, no va on t'ha d'anar... Però sí que vam poder accedir a parlar amb el senyor Enrique Cheburua i li vam comentar si podria estar amb nosaltres aquesta estoneta, el programa en companyia de Ràdio Martorell, i amablement accedit i aquest matí hem confirmat l'entrevista. O sigui que dintre d'una estona estarà amb nosaltres. Amb si no passa res, si no programa res. sempre passa moltes coses, no seran mai. amb aquest programa que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, fila l'agulla i comencem. look at all lovely up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window where the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Molt bon dia i molt bon núvol, senyor Jaume Cap de Vilacap. Bon dia i bon sol, malgrat els núvols. Exacte, bon dia. Bueno, bon sol se le supone, com a a l'Emili. És un eh? desig, és un desig el bon sol, home. Sí, no, no, sí, sí, escolti'm, cadascú pot desitjar. Jo també desitjo ser milionari i no, no vaig pues per bon camí. Bon dia, senyor Cap, i bon milions. No, és ell qui me'ls ha... Ah, eh, ah, és ell el que ell li ha de desitjar. Ell fa el desig per mi. Ah. Clar, si jo desitjo, dic, bon dia, senyor Cap, i bons milions els tindrà ell. Bueno, bueno també que no em podria desviar algun cap a mi. Ja repartir, ja repartir. Així m'agrada, que sigui mm. generós i que sigui sempre. repartidor. Exacte. Sempre, sempre. Sempre, així m'agrada. De què parlarem, senyor Cap? No, avui m'agradaria recordar, doncs, mort, que hi ha una exposició sobre aquest artista, doncs, per la miqueta de, de l'Ismael Smith, mm -hmm. és un dibuixant de principi de segle força oblidat, com tots els dibuixants de, de principi de segle, sí eh, però és un personatge peculiar, perquè a més de, de l'interès artístic que el té la seva obra, perquè va ser realment un dels primers... Perdoni un momentet, senyor Cap, quan sí. diu principi de cicle es refereix al principi del segle XX. Ah, clar, és veritat, al principi del segle XX, eh? <laughs> No, m'agrada aclarir-ho perquè si no dius, té uns anys el dibuixant, o nou, i clar, dius, és una eminència llavors. Eh, no, no, home, eh, el els eh, eh, de, de, diguem, del principi d'aquest segle, encara, encara els tenim mitjanament atomats, no? Perquè sí. la gent els, els llegeix més o menys, eh, els, té, els pot tenir situats, no? Mm -hmm. Però és veritat que si ens anem una miqueta endarrere, el segle, va, ja el segle passat. Sí, sí, és el segle passat. No, no, no queda, queda, una mica, queda una mica lluny, queda una mica lluny, han passat coses entremig que, que, bueno, que fan de mal fer, no? Sí, I, sí. I llavors aquesta gent se'ls se oblida, se'ls menys té, no? Mm. Passen al, al llim no? dels, dels artistes, no? Sí, sí, sí. Mm-hmm. Per tant, s'ha de celebrar, no? Quan, quan hi ha, doncs això és a, a Cerdanyola, mm -hmm. el Museu, el museu d'Art de Cerdanyola, que a més a més és un museu que té una, una sala dedicada eh, permanent a aquest artista. I per què, per, per què la té, la sala dedicada a aquest artista? Perquè ell va passar perquè... una temporada... Ah. Sí, sí, ell va passar temporades a, a Cerdanyola. Mm -hmm. És un artista, eh, diguéssim, eh, bastant bohemi, eh, perquè ell, doncs, eh, tot i va néixer, va néixer a Barcelona, però va estar a París, va estar a Londres, va estar a Madrid, eh, va tornar a Barcelona, també es va estar a Cerdanyola, va anar a Sevilla i va acabar instal·lant-se a Nova York al final de la seva vida. Mm, bueno, al final de la seva vida. S'hi va instal·lar molt jove a Nova York, eh? però va acabar doncs, vivint als Estats Units. Mm. Però va ser per, a resultes de la Guerra Civil o, o no? No, abans ja, ella, abans ell era, és un personatge molt interessant perquè eh, ell, diguéssim, que és realment un dandi, no? Un personatge mm. d'aquests ex, certament extravagants, venia de família bona. Tipus Oscar Wilde, per entendre'ns. sí, sí, sí. A més a més, el seu estil de dibuix ha estat molt, molt, molt influenciat, sobretot al principi, per l'Aubrey Bensley, no? que és aquest moixant també tan refinat d'aquesta colla britànica, també que era admirador, doncs, diguéssim, del, del, del, del Max Verb, doncs, tota aquesta colla diguéssim, mm. que van eh, expandir i van fer explotar el que llavors seria desconegut com Art Nouveau, o sí, sí. va ser el modernisme, o a, o a Italta Liberty, és tot aquest estil uh mm -huh. de co, no?, de, de, de, de, de principis del segle XX. Eh? Sí, sí, sí, sí. Doncs aquest és un personatge això molt peculiar, no? Eh, a part del seu dibuix molt, molt refinat, eh? molt, molt diferent de tots els, els dibuixants diguéssim, mm -hmm. de mhm. casa nostra, que, que ells es van mirar més, diguéssim, amb l'escola alemanya de, de dibuixants satírics, els dibuixants del Simplicissimus eren uns dibuixos molt més mm -hmm. grotescos i molt més contundents. Eh, Ismael Smith és un dibuixant que va mirar més això, aquests, aquests eh, els dibuixos francesos, però també aquests anglesos de l'obra de Bessay, i el seu dibuix és finíssim, és una línia molt neta, d'una exageració eh, bastant considerable, però sempre molt fina, no? és un treball molt interessant. I això està al, al Museu d'Art Modern de, sí, de, de, de, de, Cerdanyola. de Cerdanyola. Sí, al Museu, sí, al Museu de, de Cerdanyola, que està al carrer de Sant Martí. Sant Martí? És, és una casa, mm -hmm. una casa que abans era el Teatre Casino, no? És a dir, és una mhm. casa modernista. En Cerdanyola, de Cerdanyola té molt, molt patrimoni modernista, modernista. i està en uh -huh. a, a dins de la ruta modernista de, de, de, de tota Europa. Mm -hmm. I Mel Smith és un artista que, diguéssim, ell parteix del modernisme, però realment l'Eugeni d'Ors, per exemple, ja el va qualificar com el primer noucentista quan, quan a Catalunya hi ha aquest canvi, no? aquest enfrontament entre modernistes i noucentistes, mm -hmm. eh, que en el fons és, és, és una qüestió de matís, eh? important, però, però de matís. Sí, sí. sí. Eh, doncs eh, aquest artista doncs, és el, el, el primer que una, l'Eugeni d'Ors, que és qui bateix tot aquest moviment i que va fer de padrí de, de, de tot el noucentisme, mm -hmm. va, va, va establir els, tot el, les normes per ser noucentista o no ser-ho. No? <laughs> Sí, sí, que sí. escolteu, el noucentista, el noucentista és aquest senyor, eh? Sí. L'Ismael Smith, no? Però això ho han fet I... tots, eh? Això ho ha fet tothom, eh? Sí. Cada vegada que hi ha hagut un moviment sí, d'aquests han, han marcat eh, qui pot ser-ho i qui no pot ser-ho i s'ha de ser d'aquesta ah, manera, eh? Exacte, exacte, exacte. Llavors n'hi ha que eh, a dret de llei no compleixen les, les normes i ho són considerats, n'hi ha que ho són considerats i llavors resulta que no compleixen les normes. Bueno, és, sí. és això de les etiquetes, no?, que sempre costa, costa molt de, de posar. Però és una exposició que val molt la pena perquè, a part del fons eh, habitual... El fons permanent eh? hi, ha, hi ha més material. Sí. Sí, eh, Aquest material d'on ve? De... El fons permanent suposo que, que, pertany, que pertany a, a l'Ajuntament de, de Cerdanyola. El, el permanent, no? Suposem, sí, suposem. Sí, el fons permanent doncs, de, de, del, d'art de Cerdanyola, que depèn exactament. Però, però els afegitons d'on... Don... Això, és, això és una exposició que eh, ve muntada, com si diguéssim, per la Fundació Mafre. La Fundació mm. Mafre mm -hmm. realment és una fundació que ha fet un gran esforç per eh, aplegar patrimoni artístic, sobretot en material de dibuix, de principis del segle XX passat, per exemple, té una col·lecció impressionant de dibuixos del Bagaria, també, eh? Sí, mm-hmm. sí, sí. Dibuixos, eh, bueno, és, és, ah, té molt patrimoni, sobretot dibuixant de Penagos, era, era mm. patrocinat pel Premi Penagos, també, i sí, sí. interessat molt pel dibuix, ja no només també per la pintura, també per l'escultura, però sobretot pel dibuix. I ah. aquest té una, un, un quadern, un, unes obres que Ismael Smith va fer doncs, quan ell va estar a París, mm. i amb aquest material, que és un, s'anomena el quadern de París, tenen aquesta exposició que de moment doncs, aquesta exposició només eh, o sigui, es, es, es veu a, eh, ara mateix a Cerdanyola i només s'ha vist a Madrid i a Saragossa fins ara, no? Per tant, és un... I no, i no se sap si, si, si farà més voltes. Eh, home, eh, ah, les hauria de fer, no? farà més voltes, perquè mm. la Fundació Mafre aprofita això, però és estrany que les obres de la Fundació Mafre vagin a, a Barcelona, per exemple. Ah. Hi ha una gran exposició Begueria, molt interessant que van fer a Madrid i que uh -huh. ha mhm. estat doncs, sí, sí. Que sé, a León i ha estat... Però no, no ha vingut a Barcelona i fa, fa cinc anys que... Ja, hi ha algun motiu? Hi ha algun motiu... Per què, això? Eh, suposo que hi ha el motiu, diguéssim, que no, no, no, la MAFE no deu tenir cap mena de sala eh, assequible, fàcil, no? Eh, aquí, no? Aquí hi ha doncs, l'obra social de les caixes, però ara que se les caixes se les quedarà qui sap qui. Sí. <laughs> Eh, acabarà la, la Fundació Mafe tenint un espai on poder exposar aquestes obres, diguéssim que... Uh mhm. -huh. eh, és, d'aquests aquests misteris, diguéssim, de la cultura, no?, que, que, que, que sí, sí. aquestes coses. No? Que és, és molt estrany que no faci una gran capital si fan Madrid que no en Barcelona, per exemple. Sí, però clar, la, la, la ah. sala de la Fundació Mafra a Madrid que és un, té un espai impressionant, i a Barcelona jo recordo que la Mafra es va vendre aquell edifici tan gran que tenia... Sí. Mm -hmm allà a la plaça Francesc Macià, per exemple, sí, i després sí. es va quedar a les oficines, diguéssim, no, que és la Torre Mafre, mm -hmm. però no, no hi veig que hi hagi un espai expositiu eh, per, per fer exposicions, per fer activitats mm-hmm. d'aquesta mm -hmm. d'aquesta aquest, mena, no? no, no ho sé, eh? la veritat és que estic parlant d'una cosa que no... Que no coneixes del tot, bueno. No, no et xafo gaire. uh, <laughs> cap, hem arribat ja a dos quarts. Uh, sí, sí, sí, és que el temps, el temps passa, passa volant, escolta'm. Uh, no, està, està molt interessant. Uh, avui ja, ja veus que no, no t'hem no tallat gaire perquè dius no, no coneixia jo el dibuixant aquest, la veritat és aquesta, i aniré a Cerdanyola per, per, per veure l'exposició aquesta és interessant el Ismael, Melasmith perquè realment va estar, va ser el, el Papito, per exemple, va dibuixar el Papito, va dibuixar també el Cucut, mm. i llavors el 1920 ell ja se'n va anar cap, a, cap als Estats Units, cap a Nova York, va acabar aguillat, com, va acabar boig, perdut, com un, com un llum, però és un personatge interessant, interessant com per, per ficar-se, diguéssim, en, en, en conèixer més coses d'aquest personatge, val la pena, val la pena. Ves que encara el cap encara farà un llibre d'aquest home? Oh, donar-li temps. Donar-li temps. Donar-li temps veu, veu. No, ja ho sí. dir, ja ho diré dir. Ja, ja, ja el començarem a clicar. Bé, ja vindrem a la, a la, a la presentació del llibre aquest futur. <laughs> Senyor Cap, moltes molt gràcies. Ens trobarem el proper dilluns. Adéu-siau. Adéu. Que vagi molt bé. eh? Sintonitzes Ràdio Martorell 91.2 FM Què? Ho celebrem? I on anem? Quina pregunta més repetida i més fàcil de respondre? Dóna't el gust al restaurant La Torrada. De dilluns a dissabte i també els festius, menús diaris per compartir amb qui vulguis. El plaer de l'excel·lent cuina mediterrània, les torrades variades, els saborosos embotits ibèrics. Al restaurant La Torrada de Sant Andreu de la Barca. Al polígon Can Sallarès, carrer de la Indústria 58. Comiats de solters. Comunions. Bodes. Divorcis. Aniversaris. I els dissabtes a la nit, sopar i música en viu. No me digues que no. On dius que anem? Recorda. Al restaurant La Torrada. Res reserva al 93 682 50 13. gust. És el moment de gastar amb cap. Torna a Vilastoc a Martorell. Aquest dimecres al Centre Comercial La Vila de Martorell t'espera Vilastoc, una oportunitat única per fer les teves compres a uns preus rebaixadíssims, perquè el comerç del Centre Comercial La Vila surt al carrer per oferir liquidacions dels seus productes d'aquesta temporada i restes de sèrie. Apunta't aquest dimecres per fer les teves compres al Centre Comercial La Vila de Martorell. Recorda, aquest dimecres de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Torna Vilastoc a Martorell. Vine i aprofita-ho. Organitza el Centre Comercial La Vila de Martorell amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell. just shine. 12 i 36 minuts del matí continuem en directe en el 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Martorell. I quan fèiem la presentació del programa jo els diria que avui parlaríem d'un tema que eh, és una mica com escabrós, que és el tema de la violència de gènere, de, de la violència entre la parella. I ho fem perquè eh, hi ha un llibre eh, escrit per Santiago Redondo i per Enrique Echeburua que es titula «Por qué víctima es femenino y agresor masculino». I precisament volíem parlar doncs, amb el psicòleg Enric Echeburua, un dels autors del llibre, perquè eh, a veure si aconseguim aclarir una mica per què la gent som tan bèsties que ens dediquem a anar eh, cascant-nos uns als altres i imposar el nostre criteri a base de cops. Buenos días, senyor Echeburua. Hola, buenos días. Hola, buenos, Hola, buenos días. días. Yo no sé si usted entiende el catalán. Bueno, lo sigo un poco. Lo un poco. Yo decía que, mm, bueno, este libro, a ver si a través de este libro podemos entender un, poco eh, las pautas humanas de por qué la gente tenemos que imponer nuestros criterios a mamporros. Porque esta no es una cuestión que ahora esté de moda eh, o porque se hable más, etcétera, sino que yo recuerdo ya que incluso había mucha tolerancia en otras épocas cuando uno iba al, juzgado y decía al juez, la maté porque era mía. Y el juez se lo miraba con, con indigencia Sí. Bueno, eh, bien, la sociedad ha cambiado, ha cambiado considerablemente. Por suerte. Eh, por suerte, me refiero que, bueno, eh, la democratización que a nivel político, en el caso español, pues arranca en la época reciente, desde el año a partir del año 75, pues ha costado mucho más que se introduzca en los hogares, porque los comportamientos que están automatizados y que se han aprendido desde la infancia, cuesta mucho erradicarlos. Entonces ha dado la paradoja de que en una época, de, digamos, de democracia política, sin embargo, existía unos niveles altos de intolerancia, por mm. ejemplo, en el tema de, la educación con los hijos, en el tema de la relación con la mujer. Todo eso se está modificando, pero a un ritmo lento y en donde, por desgracia, pues todavía hay muchos aspectos que mejorar. Ah, ah, mm, hay gente que comenta que esto de la violencia de género o la violencia entre la pareja es cuestión de, clases bajas, es cuestión de, clases ignorantes, pero me parece que también se da en clases altas y, entre gente muy culta, ¿no? Sí, lo que pasa es que probablemente el tema no está muy estudiado eh, de cómo eh, influye realmente la violencia contra la pareja en función de las distintas clases sociales. En cualquier caso, lo que sí parece es que los aspectos más brutales de la violencia se relacionan fundamentalmente, digamos, con una clase media baja y baja eh, por distintos motivos. Primero porque los factores de estrés en, este, en estos entornos son mucho más altos, me refiero en cuanto a privaciones económicas, eh, niveles de hacinamiento en el hogar eh, y por aspectos educativos. Son personas que probablemente tienen interiorizados muchos menos ciertos valores, digamos, de respeto, de empatía, etcétera, pues porque han tenido unos procesos de educación y de socialización deficientes. En cambio, en las clases altas probablemente eh, el proceso de socialización ha surtido más efecto porque tienen otros niveles de educación, eh, han vivido probablemente en muchos aspectos en familias, digamos, más, eh, digamos, mm, más constituidas, por así decirlo, y entonces hay un cierto rechazo más explícito a la violencia física. Pero, sin embargo, en estos niveles de clases medias y altas puede darse una violencia mucho más sutil, me refiero como mm. puede ser la violencia psicológica. Y cuando digo sutil no quiero decir menos grave, porque los efectos sobre la víctima pueden ser terribles. Pero, por decirlo en pocas palabras, la violencia física brutal es más habitual en clases medias y bajas, mientras que la violencia psicológica cuando se da de forma aislada, sin violencia física, es más habitual en clases medias y clases medias altas. Es cierto que, perdona, es cierto que la mm, parte de las mujeres que han sufrido agresiones eh, por parte de sus parejas se sienten culpables, eh, responsables, incluso hasta mm, mm, provocadoras de las agresiones. Sí, uno de los aspectos que, ocurre y además resulta un tanto fascinante y no sabemos exactamente por qué porque esto ocurre también en el ámbito de las agresiones sexuales. O sea, en el ámbito de las agresiones sexuales y en el ámbito de la violencia de pareja, es muy habitual que muchas mujeres, digamos, se culpen de lo que ha ocurrido. O sea, se culpen, por ejemplo, de haber elegido a esa pareja, de no haber hecho todo lo posible por su parte para poder controlar esas eh, conductas. Y eso también en parte tiene que ver con que los agresores están continuamente, digamos, difamando y calumniando e injuriando realmente a las víctimas. Y cuando esto ocurre, digamos, en un proceso que es crónico durante muchos años, llega un momento en que la mujer llega a creérselo. Es decir, que si mi pareja está permanentemente descontento conmigo, me hace ver que no soy una mujer, eh, que no soy una mujer femenina, hmm. que no sé educar adecuadamente a mis hijos, que no sé llevar la, casa adecuadamente, que es mejor que me mantenga callada cuando estamos en una conversación porque no hago sino decir tonterías, hmm. pues a fuerza de repetir esto una y otra vez, llega un momento en que produce un efecto devastador sobre la autoestima de la mujer y en muchos casos, por tanto, piensa en que hasta qué punto ella tiene una cuota de responsabilidad en lo que está ocurriendo. ¿Hay también se puede dar el caso de que algunas mujeres, eh, cuando se produce la primera agresión, digan, no, no, yo lo puedo cambiar, yo lo voy a cambiar, ejercer un papel de madre. Sin duda, pero eso tiene mucho que ver también con que eh, eh, mm, para muchas mujeres el compromiso de la vida en pareja, es decir, su proyecto de vida familiar, que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones está vinculado, eh, digamos, al desarrollo de la maternidad, es decir, a tener un mm. proyecto también de tener hijos con esa pareja, es muy importante en la realización personal de esa persona, probablemente más que en el caso de los hombres en general. Eso quiere decir que cuando se produce una conducta disonante con ese proyecto, con ese proyecto de vida, como es el ver que su mm, pareja se está comportando de una forma absolutamente inadecuada, pues intenta quitar hierro y pensar que, bueno, que no es para tanto, que a lo mejor es por culpa de que está muy nervioso durante esta época, o de que tiene dificultades en el trabajo, o de que si ella se mantiene paciente y con mano izquierda va a conseguir reconducir la situación. Mm. Entonces, de alguna forma tiende a quitar hierro realmente al problema y eso tiene que ver con el compromiso que tiene la mujer en esa relación hace un momentín también hablábamos de, la violencia esta psicológica que se ejerce en según qué clases. Eh, cuando hay una, una violencia física, caso que la mujer quiera denunciar, evidentemente puede ir a denunciarlo. Hay un forense que testifica eh, unos golpes, pero en caso de la violencia psíquica, ¿cómo, cómo, cómo lo justifica la mujer? Ya, bueno, lo que hay que, eh, lo que tienen que tener claramente nuestros oyentes y nuestras oyentes es que la violencia psíquica es un delito, igual que la violencia física. Se incorporó, digamos, hace unos años al Código Penal y está hoy penado como un delito más. Bueno, lo que se trata es de que eso hay que eh, probarlo. ¿Y cómo se prueba? Claro, no es lo mismo una mala relación de pareja que una violencia psíquica. La violencia psíquica se manifiesta cuando una persona es víctima, por ejemplo, de amenazas, es víctima, por ejemplo, de eh, descalificaciones permanentes en relación con su valía personal. Eh, cuando eh, se le somete a vejaciones, por ejemplo, a restringirle, a restringir sus, salidas sociales, sus mm, niveles económicos, se cuestiona y se le impide llevar una vida en libertad dentro del ámbito de la pareja, se le fuerza, por ejemplo, a llevar relaciones sexuales que no desea. Esos son ejemplos claros de violencia psíquica, que como ve, tienen poco que ver con lo que son, digamos, las las eh, digamos lo que las discusiones propias que pueden existir en una pareja que se lleva mal. Pues bien, cuando existe esta violencia psíquica, la persona debe ir al juzgado a presentar realmente una denuncia y si eh, hay un forense en las unidades de valoración integral, de valoración forense integral, hay psicólogos y médicos forenses que le van a entrevistar en relación con lo que esa persona está viviendo y ahí podrán determinar si se trata de una violencia psíquica y, como tal, pues emitirán un informe, digamos, ante el juez. Eh, Enrique Echeburúa es psicólogo y además es em, especialista en, adicciones como alcoholismo, ludopatía, adicciones a, a drogas. ¿Estos, ¿Estas adicciones también influyen en los malos tratos? sin duda, el, bueno, el maltrato en realidad, si hablamos ahora desde el punto de vista del maltratador, el maltrato en realidad es una meta a la que se llega por caminos distintos. Entonces, hay personas que lo que les puede llevar al maltrato pues son unos celos excesivos, unas ideas machistas, un sentimiento de posesividad enorme respecto a la mujer, eh, una falta de control sobre, sobre la ira, situaciones de estrés eh, en el manejo, por ejemplo, de los problemas cotidianos, de educar a sus hijos, etcétera. Y otras veces lo que puede facilitar el comportamiento violento es el consumo, digamos, de sustancias adictivas, especialmente de alcohol y estimulantes como eh, la cocaína eh, u otras drogas. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, pues porque cuando una persona está en un estado de lucidez, se puede percatar de que las conductas que está llevando a cabo con su pareja son inadmisibles. Mm. Pero cuando una persona está bajo los efectos del alcohol y la persona no tiene tanta conciencia acerca de su situación, eso puede facilitar el que comportamientos que en estado de lucidez no llevaría a cabo, pues los pueda llevar a cabo en estas condiciones. No es que el alcohol sea la causa, porque de hecho, pues cuando estas personas beben alcohol no se meten con un policía o no se meten contra el vecino del quinto, sobre todo cuando es un karateca, ¿no? Sí, sí, sí, evidentemente. Se meten contra su mujer, lo cual quiere decir que hay unas actitudes negativas hacia ella previas. Y puede ser, puede que el agresor tenga también un complejo de inferioridad y lo exteriorice agrediendo a la mujer. Bueno, eso sin duda, eso yo creo además hay que hacer mucho hincapié en ello, que la mayor parte de los agresores, digamos, cuando se cuando mm, responden con violencia a conductas distintas que hay en el hogar, tiene que ver directamente con que no saben resolver los problemas cotidianos por vía del diálogo o por vía, digamos, de la negociación o de ceder unas, en unas ocasiones y no en otras, etcétera. En cierto modo, el comportamiento violento supone, digamos, un reflejo de la impotencia que esa persona tiene para saber, por ejemplo, cómo llegar a acuerdos con el ámbito de su mujer. Esa persona discuten por un tema y en lugar de llevarlo a cabo civilizadamente, intentar pactar algún tipo de acuerdo, pues notan unos cambios fisiológicos, como es que, por ejemplo, ponerse rojos, el que se les hincha la yugular, mm. fruncen el ceño y de repente adoptan comportamientos violentos. Pero en cierto modo, eso tiene mucho que ver con que la persona está acomplejada y que la única manera, digamos, de sobreponerse a esa situación es por medio de la violencia. Señor Enrique Cheburúa, mm, muchas gracias por estar este ratito con nosotros en Radio Martorey. Ya ve que el tiempo en la radio es muy corto, eh, pero nos ha servido un poco para que la gente se anime, por lo menos, a comprar el libro ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? que puede ser muy interesante su lectura para conocer un poco en qué estado estamos viviendo. Muchas gracias. Pues encantado de saludarle. Muchas gracias, señor Cheburúa. De acuerdo, adiós. adiós. 알아요 오빠 오빠 오빠 É samba de preto velho, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que chegue no final. Oh, oh, ai, ai, oh, oba, oba, minuts i 50 minuts del matí i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, 91.2 de la freqüència modulada. I ara és moment de saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia, com anem? Com anem? Bon pues, dia. miri, veient aquest dia així entristidot, què vol que li digui? Jo estic content perquè aquest divendres presento nova revista. Sí, home, no, ja li anava d'una canxa, però escolti, més que vostè sembla <laughs> Santiago Segura. Encara no li presenta jo... i ja m'entra, eh? Yo le entro usted, porque, usted porque no es de mi tipo y no, usted, no tiene usted serena de otras cosas, si no jo entraría de otra manera. No, no, yo ya, ya sé que d'això le estoy diciendo que entra la, la publicidad. Ahí el Santiago Segura va aprovechar els Goya para, para encascatar el Torrente, ya. Bueno, ah, claro, normal. Acaba de sortir, Però, diu, no lo tendría que decir, y ho diu, el señor eh, Fidalgo... Eh, no... Es un mestre, el Santiago Segura, sí. igual que el señor Fidalgo. Exacte, jo anava a dir-li... Jo no soy un mestre, jo no soy un mestre en res, jo soy un pobre home. Jo anava no, a dir-li, el divendres que ve, dia 18, vostè, a la penya Perica de Sant Adrià, presenta el, un especial del 23 Perico que parla del Poquetino. És així o no? El Pochettino, és el gran nombre. El Poche. El Poche. I, I, i on està aquesta penya? Perquè si la gent vol anar... Ara, ja no... Ara... El, el carrer de la Barca 19, que està molt a prop del passeig que, que va de, des del centre a l'estació de Renfe. Està bastant a prop també d'on està la, la, les instal·lacions de l'Espanyol a Sant Adrià. No, no, no. no? Estem, sí, bueno, més que, està més a prop de... No, està més a prop de l'estació de, de, de Renfe. Bueno, doncs ah, de l'estació de Renfe, és igual. Escolti, m'ho posa Ahí tot molt negre avui. Por, por ahí está, por ahí está. Por bueno, si no, que entren, que entren a la seva pàgina blog i que, que se n'enterin, que ah, ja segur que està pendent. Ah, vostès entren a 23 eh? Perico i allà ho trobaran. Eso mismo. Claro, claro, claro. claro. claro, claro, claro. I, què, i, què hi ha, I què hi ha amb aquest especial? Va, expliqui. No, bueno, hi ha una entrevista exclusiva molt, molt àmplia on Mauricio eh, repassa tota la seva carrera, hi ha un pòster d'un dibuixant magnífic de, de, de Mauricio, amb una, amb una caricatura molt divertida, uh mhm. -huh. Eh, eh, eh, dibuixant magnífic, ara vostè podria dir alguna cosa. Jo, què vol que digui? Qui, qui, qui, qui jo, és, la meva qui opinió és? és molt crítica envers aquest dibuixant. <laughs> què vol que digui? El conec bastant, però per això puc opinar sí, d'ell vive, vive usted cerca d'ell, no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se bebe whisky, no? Sí, exacte, exacte. Quan no, quan no en sent i no em veu, cataclac. Eh? En fi... Eh... Ai, eh, Bé, estos és, dibujantes. Estos dibujantes. És una mica per entendre'ns com aquell especial que va fer del senyor Ivan de la Peña, però un poquetino. Eso mismo. Mm -hmm. Molt bé. I què, bueno, i què més hi ha? Què més hi ha? No, bueno, hi ha part d'entrevista, una, una ampli reportatge fotogràfic amb fotografies molt xules de quan era nen, a Maradona, hay una, hay una fotografía de, de, de, Mauricio Maradona, Maradona amb un, a, a, un vestidor, Maradona amb una, banca, amb, amb una cigarreta a la mà i, y Mauricio mostrando los gallumbos. O sea, no, no. Está, muy, está, está muy, muy, humano, muy de interés humano que se dice. Està molt bé. El senyor Pochettino no anirà amb aquesta presentació. Com, com? El senyor Pochettino anirà a la presentació de la revista o no? Mm, no ho crec. Home, no ho crec. Estamos, lo estamos, estamos intentando ha dit que sí que, bueno, que posarà per fer-se la foto, de, per presentar l'especial, allà a l'estat esportiva, però en principi lo de la... No, ho sea, no, o sea, jo si, si, si si tengo que apostar allò tipo, tipo interapuesta, diria no apuesten para que venga y porque no creo que venga. Es, es mal dia, en viernes y eh, habiendo liga, també és veritat. Mismo, no? També és veritat, també és veritat. Però bé, no? és el míster. Oh, la feina és la feina. És la feina. Bueno, que... mismo. Sí. Digui, digui. No, no, anava no, no, a dir, no, no. de, de què més ens parlarà... Us, Porque usted, tiene mi guión, usted tiene mi guión, el cual yo me he dejado, yo me he dejado porque estoy en el coche, con lo cual, no, no, <laughs> recuerde, no. recuérdeme de què tengo que hablar. Yo, yo tengo el seu guió. El seu guió parla de Jesús Vázquez, que amb l'Alla tu entrega ah, un sí? premi brutal. Ah, sí. Hoy, hoy, hoy, oi, oi. Sí, però bueno, és, és, molt, és molt divertit perquè diu, Allà tu entrega el, el mayor premio de la, de la història de, los, de, de, la, de, de los programas de 4, mm. el mayor premio de los concursos de 4. Ah. Però no digo la pasta que guanya. Ah. Con lo qual, com no tinc cap memòria de quant pasta donar els concursos de 4, a mi, un, a mi han donat com a màxim premi, jo què sé, 6.000 euros en algun concurs xungo, i ara donen 6.050... I ja és el major. I ja és el major, claro. Ja és el major. Eh, li donaran, segons diu vostè, a un senyor que es diu Kepa Fernández, que és basc, com el seu, com el seu nom indica, mm -hmm. no? I té 32 anys. i és pallasso, i és pallasso. Ah, és pallasso? porta és pallasso i porta, porta dos mesos allà al programa, d'allò... Vostè ha vist la vegada allà, tu, aquest? No. No. No, es, es el, de las cajas. Es el de las cajas. No, no. Es, el de las cajas que ni han un que participa y vi unos 20 us que la sobran, Pues, em, y de tal en tal, un d'aquests 20 pasa pasa a concursar. Hmm. Pues porta dos es el un es 20 us segur que, que era el mes salado, que decía, venga, chaval, tú puedes, te va a llevar lo bueno y tal. <laughs> Y le, le, le, le su mente de gloria y mira, como simpático, no sé si será mañana o no, pero mira, tú, yo creo que es porta, es porta una, una, com a mi una pasteta. O sigui, ja, ja parlarem de, doncs, de, de, de la quantitat econòmica que s'han endut en Kepa. Eh? Bueno, no, no parlarem perquè, vamos, no pienso hacerle más publicidad, pero más que ahora es eso de el mayor premio, però quanta pasta dais, desgraciado? No, no la decimos. No, ah, igual, igual si va 7.000 euros, dices, joder, muy bien, gracias, chaval. Dite, I si te lo tengo que decir després, será después de la publicidad, ¿no? Després sí que amb la segona part del guió hi havia un tema interessantíssim, que parlava d'una actriu presentada de televisió Miss Barcelona 2007 que és oh. una nena, nena o nena xica, xica interview. Mm -hmm. eh? ¿Ha, vist visto usted la foto? ¿Han visto usted la foto, Ricard? L'has visto? No, no, no eh, Jo sí, jo no, sí. No. Clar, jo li anava a enviar l'enllaç al tècnic, però clar, com clar. que això és ràdio no es pot veure. Ell, però ell... puede escribir, eh? Eh, eh, bueno, eh, el tècnic no fa falta que t'escriveixi <laughs> perquè ara està per la qüestió del so. Clar, eh? Si no se t'avala. Té dues poderoses raons, aquesta noia, per ser assessora cultural. Mm. Sí, sí, sí. Es que esa señorita, bueno, ha pasado de ser, ha pasado de ser Miss Barcelona 2007 y bueno, y portada interview, pero portada con toda la gloria, ¿eh? porque la verdad mm. es que la chica mostraba dos razones impresionantes. <laughs> pues resulta que, el, eh, bueno, un, al cargo del PP del Ayuntamiento de Madrid, que es bueno el, el presidente del distrito de la Junta de Moncloa, que véase más como el presidente del distrito de San Señor Basi. Me ha dicho, esta chica, esta chica vale, porque esta chica tiene un buen currículum de equitación, de inglés, de otras cosas. De francés. Y la yo eso no, eso yo lo he dicho. yo he dicho ¿eh? <laughs> francés. asesora, cultural de la Junta de Moncloa. Está muy bien. Igual, igual, yo, yo no discutí sobre las semas culturales. Igual realmente la, la nena pues realmente pues Sí, escolta... S'ho mereix. Claro. Però sorprèn perquè aquesta, aquesta, tia, aquesta tia presenta programes de televisió d'aquests cutres, tipus Call Center, esto de eh, llama que, y dime, eh, acierta el panel y te va ah, a llevar 200 euros. És això el que això, fa? A, és ah, això el que fa aquesta nena? Això ho ha fet. Mare aquesta, Guape, pasar de eso, o asesor cultural, digo, mm, bueno, no sé, ha encontrado su sitio, ¿no? Pero es como que como, que extraña un poco. Porque ha empezado de abajo la profesión, una mujer formada ante las inconvenientes. Pensé que programas de que estos presentaban Ofalaid la fresita, ¿eh? Sí. I la Iciar, i la Iciar no. aquella, com es deia? La... <laughs> I la Fresita on està? Jo què sé, on està la Fresita, ah, no ho sé. Escolti. Igual dintre de poc ens la trobem com a ministra, vés a saber. També. Apa, que eh, també... També, sí. Sí. sí. Bueno. Apa, que a mi em fa gràcia també. El PP fitxa amb aquesta noia, que no tenim res en contra, i en canvi després van criticant de que eh, la Comunitat de Madrid... Ah, s'ha tallat. Bé, Ai, és que bé. estàvem al cotxe, estàvem que a, la, a la Comunitat de Madrid eh, sí. fitxin un transsensual. Sí. Bueno, que dius, bé, en fi. Doncs eh, aquesta noia eh, és, havia sigut Miss Barcelona 2007, mm -hmm. és cosa que està molt bé. Eh, segons, segons diu aquí amb el d'això, eh, i ho estava explicant el senyor Fidalgo, eh, parla català, espanyol e anglès, molt que bé. dius, home, l'espanyol és normal que parli. Jo i el català també, si mm. nascut aquí. Per cert, ara que estem parlant d'assessors, saben vostès que la germana de la doña Letícia, que mm. estava treballant a l'Ajuntament de Barcelona, sí. la fitxa al Barça? La fitxa al Barça per sí, què? Sí, per assessora. Assessora de què? No ho sé, assessora. El, que, mateix, que, que han el mateix que estava fent a l'Ajuntament de Barcelona, que es veu que té contactes i parla moltes llengües, sí. farà Can Barça. Ah, molt bé, mira. Mm? Bueno, està bé. Sí, en fi. Eh, senyor Fidalgo. Que l'hemos perdido. Ben, ben, ben retrobat, senyor Fidalgo. Ens queda un minutet. On està? No està. No està, no està. El senyor Fidalgo no està. Bé, s'ha tallat. Em sembla que ho haurem de deixar. Sí, ho haurem de deixar-ho perquè, pràcticament estem a punt d'entrar ja a, eh, a la una del migdia, que serà el moment en què connectarem amb els serveis informatius i quasi quasi no ens donarà temps per molt que ara parlem amb el senyor Fidalgo mhm. mm -hmm. ja, no ens, tampoc no ens aclarirà gaire més sobre les dues poderoses raons d'aquesta noia Sí, s'ha de veure, no? Mm, que, sí, s'ha de veure, s'ha de veure en fi, té 24 anyets ah, i es diu Cíntia molt bé. què més volen saber? Doncs tot el que vulguin saber, no d'aquesta noia, sinó de les notícies del que ha passat, uh mhm. -huh. ho sentiran ara mateix, que és la una del migdia. Uh, mm, uh, mm, uh. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Cada dilluns de 12 a dos quarts de dues del migdia a Ràdio Martorell. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Indústria. El Departament d'Ensenyament congela l'ampliació del programa 1 per 1 de digitalització a les aules. Els 40.000 alumnes que s'hi havien d'afegir el mes que ve hauran d'esperar almenys fins que s'hagin analitzat bé els resultats d'aquesta experiència. Ciutadans portarà la consellera d'Ensenyament als tribunals. La formació d'Albert Rivera considera que en la preinscripció escolar que comença avui, el departament d'Irene Rigau no ha complert la sentència del Suprem sobre la immersió lingüística i per això diu que la denunciarà davant d'aquest tribunal. El govern està convençut que Barcelona és la millor de les quatre finalistes per acollir a partir del 2013 el Mobile World Congress, un certamen que atraurà des d'avui fins dijous a la capital catalana 55.000 professionals de la telefonia mòbil mundial. Centenars de policies egipcis es manifesten en solidaritat amb la revolta que ha fet caure el president Hosni Mubarak després de 18 dies. La policia intenta recuperar el suport de la població després de protagonitzar una dura repressió durant les primeres protestes. Pa Negra triomfa als Goya amb nou premis, entre els quals el de millor pel·lícula, millor director, millors actrius i millor actor revelació. La productora de la cinta, Isona Passola, no descarten unes declaracions a Catalunya Ràdio que pugui optar a lluitar per l'Oscar. Normalitat en la posada en marxa de la velocitat variable a l'autovia de Castelldefels i l'autopista del Garraf, on fins ara estava limitada a 80. Els conductors habituals d'aquestes vies no amaguen la satisfacció davant la possibilitat que el límit permès augmenti al 100 o 120. Arriba a judici l'accident d'un helicòpter al Pallars a l'any 2002 en què van morir 8 persones quan revisaven línies elèctriques. La Fiscalia demana més de 5 anys de presó per l'administrador de l'empresa propietària de l'aparell i 3 tècnics més. Catalunya Informació. Esports. El Barça de bàsquet guanya una nova final de Copa derrotant el Madrid i ja igual als blancs amb 22 títols al palmarès. Els blaugranes també són els primers a guanyar dues vegades seguides la Copa en els últims 23 anys. El Barça de Guardiola ha començat a preparar el partit de la Champions de dimecres al camp de l'Arsenal. Mentrestant, l'expresident Joan Laporta diu en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que l'any 2003 van negociar amb el club anglès una clàusula preferencial per Cesc Fàbregas, però que no sap si encara té validesa. El Madrid es situa 5 punts del Barça a la classificació. L'Espanyol no aprofita el fred que el Madrid jugui tot el partit amb 10 homes i perd el seu tercer, tercer partit de Lliga consecutiu. I Suna fa fora Camacho després que els navarresos han entrat en zona de descens. És el sisè tècnic de primera que cau aquesta temporada. El temps cel ennubulat arreu i fins al migdia amb possibilitat de pluges febles i disperses a qualsevol punt. S'obriran clarianes per ponent i a l'extrem sud del país. L'ambient serà més fred amb temperatures entre els 12 i els 13 graus. El vent farà augmentar la sensació de fred. A la tarda les pluges es poden mantenir a l'extrem nord, les comarques de Girona i el litoral central. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Are you ready for Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la Revolta, Revolta Sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de dos quarts de deu a dos quarts d'onze de la nit, Revolta Sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Yeah! Ràdio Martorell, 91.2 FM. tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no i és la 1 i 5, aquesta música així tant, tant com rigui, ens, ens va molt bé per entrar a saludar amb el nostre gran riti de la comunicació, el senyor Monegal, que com ja els he dit abans, quan no té un all, té una ceba. Bon dia, senyor Monegal. Bé, bon dia, amics. Bon dia. Eh? Bon dia. A veure, bon jo dia. estava explicant que eh, fa tres setmanes vostè mm, va dir ai, és que no m'han enviat els talls, cosa que era mentida perquè li havien enviat i vostè no els va rebre. Després, la setmana passada, que els talls no sé què li passaven, que no li van fer peça, no sé què. Aquesta setmana, que no podia obrir el programa. Senyor Monegal, amb una olivet i pluma 22, vostè no podrà accedir mai a internet. Ja li dic ara, eh? Bé, amics, eh, jo vaig accedir ahir al blog en companyia, sí. eh, que per ser hi havia una il·lustració infame d'en Hosmer, eh? ja està ofenent el senyor... Ja està ofenent Què passa, no li va agradar? Bé, amics, eh? intentar descarregar el programa i l'únic que em va baixar van ser 4 segons. Eh? Escolti'm una cosa. Man... A mi em va trucar el Grum i, li, i em va dir el mateix i jo el programa el vaig baixar. Què? El va penjar el Manolo el programa. No, el va penjar el, <laughs> el senyor Soler. El penjar jo. No, el Manolo no té res a veure. A més a més, a, part de penjar-lo, després el vaig comprovar que funcionés. I funcionava. Jo el vaig estar sentint. Sí, ni el que no el què, què li passa? Un firewall però què? Cal, eh, perquè, jo no, perquè jo no pugui accedir, eh? No. Però la, la qüestió és que jo no vaig poder baixar això. Eh? Vostè eh? no creu que un rotí de la comunicació hauria de tenir molt, uns mitjans més, sí, no, jo, més, no més tinc, moderns? No tinc un rotier, jo tinc un mòdem normal. Eh? No, no, no, Un rotier de la comunicació com vostè, com a, hauria de tenir uns mitjans més moderns. Li dic ara, el Betamax ja ha passat a la història, també li dic ara, eh? i, i tenir un ordinador com cal, amb una connexió a internet com cal... Encara van targetes, Eh? Sí, encara van L'ordinador. <laughs> Que, per cert, el senyor Germán del Bar sovint va dir que es talla molt el telèfon que ell li regalaria una targeta de, telefònica perquè no tingui aquests problemes amb aquesta misèria de telèfon que té. Bé, amics, estic a punt de canviar de companyia, ja us ho dic ara. Molt bé. Ja. Ja, ja, sí, perquè, escolti'm, és un des... només se'ns talla amb vostè el telèfon. Clar, eh? després se carregat tot sempre al Manolo, però ah, resulta que... Eh, clar, que, és clar vostè. que només es talla amb mi, eh? clar que només es talla amb mi, perquè només sóc l'únic col·laborador que entra, eh? els altres mai... No, perdoni, no. Eh? avui hem tingut pleno. Avui els hem tingut tots i, a més, li vaig dir una cosa. Vostè m'està posant tantes excuses com el senyor Fidalgo. M'està fidalguejant, vostè, eh, ja? El Fidalgo, eh, ha sortit avui el Fidalgo. Sí, senyor. Sí, senyor. I què ha dit, eh, de la desfeta ahir contra el Madrid? No, no, ha parlat, no, no, ha parlat. de la seva secció, ha parlat de que el, el Jesús Vázquez eh, donarà un de, el premi més gran de 4 amb aquest programa Allà tu, i després ha parlat d'una noia que havia sigut Miss Barcelona i que l'han fitxat a Madrid perquè, a part de que és Miss Barcelona, parla eh, tres idiomes i eh, va ser portada a i amb dues poderoses raons. Sí, D'això ha parlat el senyor eh, Fidalgo. Sí, fixeu-vos, eh, sempre parla de l'Espanyol i ahir eh, un partit miserable, vergonyós, eh, que hauria de baixar regional l'Espanyol, eh, jugant amb 10 contra un Madrid mediocre eh, i a sobre els guanyen. Eh, això queda demostrat que és el filial de les del Madrid eh, per més que ho vulguin amagar, eh, encara surt l'imbècil aquell del jugador de l'Espanyol dient que el Cristiano és millor que el Messi. Eh? <laughs> Sí. Però està vostè molt ofès, eh? Sí, sí. Jo em pensava que era el Torre Baró, no sí, no, el Barça. No, no, és, és el Barça, és el Barça. Ah. El que passa que això també li serveix per distreure l'atenció. Fa com els mags, yeah. t'ensenya una mà mentre fa el truc amb l'altra. Yeah. Total, com que no fer-lo dels talls... Ah, ara, ara parlem ara, de futbol. Parla de futbol, eh? eh? Sí, eh, ja ho veieu, eh? I, i, i en cap que, que he fet a WinCap. Eh? Eh, escolti, ja... Eh, Ens ha parlat d'una exposició vol, vol que, que hi ha a Cerdanyola. Sí, vol que li digui una cosa? Uh, el Brum farà els talls i la setmana que ve, si vostè té un ordinador com cal, <laughs> eh, uh, podrà fer els talls i ja ho sentirà el que ha dit cadascú. El cap ha parlat d'un dibuixant, això, que té una exposició a Cerdanyola, del Vallès. Sí, eh, molt interessant, eh? un dibuixant una exposició a Cerdanyola, eh? un... segur que us ha atrapat aquest tema, eh, amics? Oh, oh, sí, és, és, és interessant. És un dibuixant de sou, principis del segle XX. Ismael Smith. Segur que ja esteu, segur que ja esteu desitjant que estigui penjat el programa per tornar a escoltar aquesta exposició, eh? la informació d'aquesta exposició. Eh? acadèmics, són temes, són temes que, que tracten, que són de l'interès de tothom. Eh? Ells, com que són dibuixants, doncs parlen de dibuixos. Clar. Eh? Si fossin, si fossin de... Pa paletes per de construcció, sí. Parlarien de fils i agulles, eh? en lloc de pensar en vosaltres, eh? només parlen del que a ells els agrada. No, eh? I, perquè... aquesta, I, I vostè de què volia parlar, de pilotes? Ho fem, ho fem variat. Posició segur que aquesta exposició eh, només els interessa a ell i, i a l'home aquell que la fa, eh, que el deuen conèixer a casa seva i prou. No, que és mort. Eh, Aquest home és mort, que és de principis del segle, i va morir abans de la Guerra passat. Civil, del segle passat, va morir abans de la Guerra Civil. Eh, eh ah, sí? Sí, senyor. Sí. Eh, a, veure, a vostè és molt rutier, però cultura, sí. cultura no en té molta, eh? també li dic ara. I, I encara està mort o no? Home, sí, acostuma, vaja, acostuma a passar que quan un es mora, mm, exceptuant Jesucrist, em sembla que ni, sí. ningú ha ressuscitat gaire més. No, no, que ja sàpiga no, eh? Fa tant que es va morir igual ja, ja no està mort, no sé. Sí, sí, fa, fa molts anys que es va morir. Penso que és una exposició molt interessant i tal, i el senyor Fidalgo ha parlat d'altres coses. Entre elles, que el divendres que d'aquesta setmana eh, presenta un número especial de la revista 23 Pericum, que per ser hi un pòster meu, eh, dedicat exclusivament al Poquetino, i diu, digue-li el senyor Monegal si vol venir bé amics, eh? ja ho veieu, eh? Només parlen de l'Oceu, del Pochettino, de ser el Paquetinho, eh? o el que sigui, eh? Bé, interès, o sigui, qui us han parlat de Martorell? Eh? Per què no us parlen de les exposicions de Martorell? Mm. Eh? O de dels centres culturals Miri, de Martorell? Ja que estem, ja que estem eh, parlant eh, amb un estan, rutier de la estan, comunicació... Estan fent un programa, eh, estan fent un programa a Ràdio Martorell però els continguts, eh, amics meus, poden ser els mateixos a Ràdio Martorell que a Ràdio Badalona, que a Ràdio Tiana, que a Ràdio Lleida. Eh, ells van a la seva, en lloc d'adaptar-se eh, a la realitat però si hi ha, hi ha programes aquí que, eh? són, que, que parlen de tot això, nosaltres donem una altra visió d'altres coses, perquè no sigui tot monòton. Miri, senyor Rutier de la Comunicació, ja que vostè està enterat de tot el que passa per televisió i que coneix es els intrínculs... En català es diu assabentat. Assabentat, doncs bé, ja que està enterat de tot això, eh, li, li volia fer una pregunta que ens ha fet el Fidalgo i que no s'ha pogut la resposta. Vostè sap que n'hi ha un programa que es diu Allà tu, que presenta el Jesús Vázquez, i que té un prèmit que diuen que és el més alt de tota la, de, de, la, de la cadena 4, no? Sí. A, a, a quan import puja aquest prèmit? Me sembla que és un milió d'euros un milió d'euros. És que no, no el diuen, no el comenten. Diu que serà el més alt que ha donat mai aquesta cadena, però clar, el senyor Fidalgo ens preguntava i, qui, i quin és aquest valor? Així que el senyor Monegal ens diu que un sí. milió d'euros. Vostè també vagi donant munició amb el senyor Monegal, que el Fidalgo dona la notícia i no sap la notícia. No, perquè la notícia era aquesta. La notícia era aquesta, que, que la cadena no informa de quan puja l'import. Per això tenim el senyor Monegal, ah. que és un gran rutier de la comunicació que ens ha aclarit aquesta cosa. Sí, sí. allò surt, eh, amics meus, allò surt, eh? Allà, al concurs aquest surten totes les opcions, els premis que van perdent, eh? Quan obren una caixa, eh? Almenys abans era així, eh? deien, aquí hi ha 1.000 euros, eh, des desapareix la casella dels 1.000 euros. Ah, eh, o aquí que... hi ha... Eh, bé, el guassa que si el Fidalgo no va l'oculista, eh, doncs no, no, no, que li agraduin les ulleres, però això no ho pot, no ho pot saber. No es pot veure. Clar, clar, clar. clar. clar. És que jo també... Eh, em sembla que no n'hi he vist el programa, el senyor Fidalgo. <laughs> pues, sí. Això és arreglar-ho ja. Eh? Sí, ja arreglar-ho tot ja. Sí. Li he donat ja tota la munició, no he fet els talls, però li estic donant munició amb el senyor Monegal perquè s'esplai. El no? Jesús Vázquez és aquell que presentava amb la Belén Esteban? No, ah. que és un altre. Va. Senyor, senyor Monegal, il·lustri'm el senyor Soler, que li cal donar més munició. No, és que jo la tele no... la tinc d'adorno a casa. El digui, digui. Va, és aquell, és el l'actor aquell calvo amb bigoti, eh, que feia pel·lícules dels anys 60 i 50. No, aquell és José Luis José i és Luis. mort. <laughs> Aquell... I es deia López. Sí, abans del Vázquez portava un López. És que el senyor Soler no mira la televisió. El senyor Soler té la televisió per tenir aquella flamenca a sobre Exacte. I, el, i, el, i el brau. Exacte amb, amb, el, amb, amb aquella coseta de feta de punt, eh, que queda molt bé. I, vi, I viva Espanya. I viva Espanya. I el legionari perquè li fa... No, el legionari no, perquè jo sóc més d'artilleria. Més d'artilleria. Ell és més de la bomba. Exacte. Mm. Un... Bueno, eh, no, veig que no, no sap qui és el, Jesús Vázquez, eh, senyor Monegal? Sí, el Jesús Vázquez eh, és aquell, ara ho estic mirant per internet. Ah, ah, com es mou, eh? Jesús, que s'us ve perquè veu que tinc connexió. Eh? Sí. sí. Després no li baixarà, però té connexió. Presentador de Viva la Basca. No, és allà tu. Allà tu? Allà tu. Ara, això és de l'any 92, sí que va començar això, aquest. <laughs> No, a veure, sí, sí, a veure, vostè, a veure, vostè té una cosa aquí escrita a mà, que deu ser de l'any 92 i està fent veure que està a internet, senyor Monegal. Sí. Eh? Estic segur que si ara provés de baixar el programa li baixaria. I quedaria en ridícul davant de tota l'audiència, però no tindran nassos de fer-ho. I mixaran un... Ara, ara s'ha anat la llum. Bé, ara no. <laughs> ja ja m'estranyava a mi, ja m'estranyava a mi, ja m'estranyava a mi. Ai, senyor. Bé, senyor Monegal, què farem la setmana que ve? Tindrem talls, no tindrem talls? Bé, amics, eh, jo ja no sé què dir, eh? Mm. Si, si vosaltres em boicotegeu els talls, no puc accedir als talls, eh, la font de la meva feina, eh, bé, doncs no mm. podré... Però escolti una cosa, si aquí a l'emissora els podem baixar, podem descarregar el programa, si a casa del grup es va poder descarregar el programa, com és que vostè no el pot descarregar? No creu sí, que és defecte seu? Que li doni un cop d'ull al Manolo, eh, no? Ah, a vegades, si vol, porti aquí l'ordinador i el menor Exacte. li dona un cop d'ull al seu ordinador. I li arreglarà i li posarà bé. Exacte, a lo millor té un virus. Perquè li pugin i li baixin el, eh, les descàrregues aquestes. Eh, segur que el, si el Manolo t'ha de, de curar un virus, eh, segur que en lloc d'un antivirus s'equivoca i et fot un multiplicador de virus. Eh, destrossa el <laughs> sistema operatiu i t'ho destrossa tot. Eh. eh. Per cert, va veure els Goya? Què dius Els, Goya, eh? Sí, els Premis no, Goya, sí i vaig veure aquell que li donaven el premi al millor saltador, eh, que va dir que agradeixia, eh, agradeixia a tots els saltadors, eh, se lo dedicava a tots els saltadores d'Espanya. Mm. El Jumping Jack Flag, no? Va veure, amb, ah, amb, la barretina, amb la barretina vermella. I després el senyor Buenafuente demanant disculpes en nom de tots els catalans i no sé què i tal i qual, que dius, tampoc no facis el paperot. Andreu. Uh, a mi m'han comentat que estava preparat, això. El rutí de la comunicació ho sabrà. Estava ah, pre preparat això, senyor Monegal? Bé, amics, els meus espies, eh? El, el Pepito i la, la Cati, eh? La Cati és la canari flauta, eh? La, la cosina del Pepito, ah. eh? pues, em diuen, m'estan confirmant que estava apanyat. Eh? Estava ah. apanyat. Jo tinc informació, tinc informació d'altres mitjans, d'altres eh, d'altres programes que van sí. intentar també eh, acreditar-se per anar a cobrir això mm. i no els mm. van deixar. Mm. Eh, en canvi, eh, no, o sigui, no, no veurem un home PM donant voltes pel Goya? No. Vaja. No, li dit perquè vostè té molta amistat amb el senyor PM, amb l'Homo. Això mateix. Mm? Aquell noi està una mica tocat del bolet, eh? també li dic ara. Eh? Fa unes coses que, escolti'm, Sí, no sé. Eh, eh? Tots, qui no té un nap té una ceba, eh? i qui no té un penis té una vagina. Eh? <laughs> això, és tall, això, això és, del senyor Monegal és un tall pel senyor Monegal, eh? li dic ara també. Per això després no li baixen. Clar, clar, clar. clar. Bueno, eh, tindrem talls de setmana que ve, senyor Monigal. Jo espero que sí, eh? Jo espero que sí, i si, i si no us intoxiqueu aquesta tarda quan aneu a dinar amb Can Germán, eh, doncs ens, ens parlem la setmana que ve. Pensi que el Germán estarà, ja no, ja no li donarà ni la targeta aquesta de telèfons perquè és perico, li dic més d'una vegada, i vostè ha fet una andanada contra els pericos, sí. que l'home, eh, no sé si ens donarà dinar avui a nosaltres també. I què us fa de dinar aquest bon home? Depèn, mm. depèn, depèn, depèn. Una delícia. Mm -hmm, depèn del que vostè demani. Fa unes potetes de calamar, així diríem, rebossadetes molt bones, ja li dic jo. Ara vostè no hi pot anar, perquè entre, entre que l'altre dia li va despreciar la convidada de la cervesa i avui s'ha carregat a l'Espanyol, ho té xungo, eh? Bé, no, l'Espanyol se'l va carregar ahir al Madrid, eh? Sí, el seu <laughs> titular, eh? Sí, però vostè ha que era un filial del, del Madrid, eh? Sí, és que ho és, eh? va quedar demostrat ahir eh, contra 10 homes eh, durant 88 minuts. Això, això és el que va fer, com deia l'Eleni Herrera, que es juga millor amb 10 que amb 11. Això és el que va fer que guanyés el Madrid, ah. que es va esperonar. Eh, I a sobre de... El problema és que jugava amb 11, eh, perquè eren 10 d'un, o sigui, jugava eh, amb 22. Eh. <laughs> Els, els 10 seus eh, amb 21 i els 11 de l'altre. No, no, i l'àrbitre, i l'àrbitre també, home, ja posats a fer. Bé, eh, bé amics. Veig, veig que vostè com a culer té una visió molt, molt partidista de la Lliga. Per què ho dius, això, ara? Home, no ho sé, perquè eh, ara està, mm, està donant a entendre de que l'Espanyol no li va voler fer un favor amb el Barça de mantenir el Madrid a 7 punts. És així? Eh, vosaltres digueu-me, eh, vosaltres digueu-me, l'última vegada, o sigui, les dues últimes vegades eh, que l'Espanyol ha guanyat el Madrid no ho sé, ara no, no, tinc, no, tinc, no tinc la memòria. No tenim l'estadística aquí, ja no l'ordinador no funciona. Però no pensa que el Barça ha de guanyar la Lliga pels seus propis mèrits i deixar estar el que facin els altres equips? Sí, home, però si quan menys adulterada estigui, eh, més, més legal serà. Eh? Però escolti'm, no em digui que a vostè li ha entrat el cagòmetro com diuen a Madrid. Perquè, escol... Res, home, cagòmetro res. Ah, eh? i doncs? Si importem 5 punts de, de, de, de, de, de diferència i encara hem d'anar a jugar a, a Can Madrid... Són sis. són 6. Eh? Sis? Amb la Veraje són 6. Amb la Veraje... Esper, esperis que el Barça vagi al Bernabéu, eh? Perquè, clar, un 5 a 0, allà pot ser un 6 a 0. I llavors què passaria? El Veraje prendrà vent, eh? Si quedem 6 a 0 allà, jo plego ja. De eh? ja ho he dit. I... a més, ja vindran desmoralitzats de la Copa, no, no m'apreti més el senyor Monegal, que acabarà plorant, pobre home, m'acabarà plorant, entre que no li va l'ordinador i me l'està tocant al Barça, acabarà plorant. Senyor Monegal, mm, eh, ens veurem la setmana que ve, el deixo estar, que veig que s'està compungint per aquests resultats del Barça, oi que sí? Sí, ara s'està posant trist. Sí, però no, no plori, home, que encara queda molta lliga. No, home, no. Eh? Ah. El Pepito, que és un periquito? El Pepito és culer. És, és culer. Ah. Ah, és canari flauta, perdó, és canari flauta, sí, sí, sí no me'n recordava ara. És canari flauta, ara m'ho han dit, canari flauta, Clar, és veritat, pensava que era periquito. El que sona és la flauta. Exacte. Això mateix, eh? Doncs senyor Monegal, la setmana que ve eh, espero que estigui aquí amb els talls i tal, que aquesta setmana m'ha dit el grup que li enviat molts talls. Bé, eh, doncs a veure, el que no he mirat eren si la naturalesa era els de sempre eh, el que si el rellotge, que si es talla la connexió, ja que si el, el cap no hi és, eh, això és l'important, la qualitat, no, no, no. no la quantitat. No, no, eh, hi havia, hi havia parts de l'entrevista del Hosmer que, escolti'm, molt bé. O que si, o que si ja estan mirant les, el calendari de vacances, sempre és el mateix, eh, fixeu-vos. Eh, al final faré una crítica de la meva crítica de, de, de ràdio. Eh? <laughs> sempre comento el mateix, però perquè el grum eh, sempre ja passa el mateix tipus de talls. No serà que vostè no se'ls llegeix tots i agafa els tres primers i tira que té vas, que també podria ser? Sí, amics, ja ho veieu, he desviat l'atenció cap a mi. Eh? <laughs> Però si és el que porta, porta fent vostè tota l'estona de, de, de, de, la, de la seva intervenció, desviar l'atenció. Sí, amics, eh? Això és... No, no, no hi ha dret a aquesta persecució, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs el, el, deixem, el deixem descansar una mica, que ja... avui, avui ja l'hem donat bastanta canya. Mm? No el perseguim més. Ja no el perseguim més. Senyor Monegal, ens trobarem la setmana que ve eh? i sobretot arregli l'ordinador. I si no se'n veu en cor, porti d'aquí com a Manolo li faré un, una, un apanyo. Eh? Molt bé, eh? D'acord? Perfecte. Ens veiem la setmana que ve, senyor Monegal. Bona setmana. Bones tardes. Bones tardes. Bones tardes. Adéu-siau. Adéu, siau adéu, siau adéu, Monuments arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, ja estem entrant ja en els darrers 5 minutets d'aquest programa i eh, ja saben vostès que eh, la gent m'envia coses, hi ha gent que a mi m'envia coses i m'han mm. enviat una sèrie... Per tuit? De... Ai, no, jo no, no tinc tuits. No. Jo no tinc twist, ni tinc twist ni tinc rock and roll, jo. No? No tinc res de això. Eh, que són ehm, eh, frases uh, estretes de judicis reals mm. que han passat, um, que hi ha un llibre que es veu que parla d'aquestes anècdotes. I, per exemple, una diu... ¿Qué edad tiene su hijo? Diu, 35 o 38 años, no me acuerdo. Digo, ¿y cuánto tiempo hace que vivo con usted? Digo, unos 45 años. Hasta molt ¿eh? Está genial, Sí, sí. Sí, sí, sí. Digo, ¿qué es lo primero que dijo su marido aquella mañana? Digo, me dijo, ¿dónde estoy, María? Digo, ¿y por eso se enfadó tanto usted? Digo, naturalmente, yo me llamo Celia. <laughs> Realmente no sabía dónde estaba, ¿no? Sí, sí. Digo, abogado, digo, su hijo más joven, el de 20 años, y digo, sí, digo, ¿qué edad tiene? <laughs> Diu, pues vente, va ser que vente, ¿no? Sí, va, va, va ser que vente. No, sí. En fin. Diu, en esta foto suya, ¿está usted presente cuando fue tomada? <laughs> Diu, hi ha advocats que, escolten... Sí, sí, s'ho pensen, eh? Són sí, rutiers sí, sí, de la sí, sí. eh? Diu, entonces me dice usted que la fecha de concepción de su hijo fue el día 8 de agosto. Y la testimonio diu, sí. Diu, ¿y qué estaba haciendo usted este día? <laughs> <laughs> Dando a luz, quizás. Sí, exacta, concepción. estaba concibiendo el ah, mm, niño. En fin. Digo, y. Digo, señor Marcos, ¿por qué se acabó su primer matrimonio? Digo, por muerte del cónyuge. Digo, ¿y por la muerte de cuál de los dos cónyuges se acabó? <laughs> En fin. que no, no hi No. no hi una altra que li estan a un forense, diu, doctor, antes de realizar la autopsia ¿comprobó el pulso de la víctima? Diu, no de comprobó su presión arterial de un no. Comprobó su respiración de un no. Dio entonces es posible que la víctima estuviera viva cuando comenzó la autopsia de un no. De cómo puede estar seguro. De porque el cerebro de la víctima se hallaba en un recipiente sobre la mesa. Pero <laughs> podría estar viva. De sí, es posible que estuviera viva y estudiando derecho en la misma facultad que usted se graduó. <laughs> <laughs> El forense estava fins als nassos, ja. Home, que em vagin preguntant aquestes d'això. Doncs ja, en fi, doncs ja, ja... Doncs hi ha, hi ha un senyor francès que l'han acusat de mm, d'una addicció al sexe i al joc i llavors aquest senyor diu que eh, tota aquesta addicció no és culpa seva, sinó ell pateix de Parkinson i que la medicació que li ha donat el doctor que el tracta eh, li fa ser addicte al sexe i al joc. I per això, per aquest motiu, li ha posat una denúncia al metge per, per donar li aquesta per medicació. Ja. Perquè a lo millor, lo millor aquest ah. senyor, quan està al llit amb una senyora, li tira monedes per l'orella. I quan va a jugar a les màquines d'això, fa altres coses amb la màquina. Sí, I és possible que diu, tinc una, una distorsió. Una distorsió. En fi. Doncs bé, senyors i senyors, ja és moment de posar punt i final a aquest En Companyia d'avui, dia dels enamorats, 14 de febrer. Mm -hmm. Però aquí, com que som més nostrats, celebrem el 23 d'abril. Sí, Sant Jordi. Sant Jordi. La eh? rosa, home, la Exacte. rosa i el llibre. La setmana que ve, el dilluns que ve, tornem a estar aquí a partir de les 12 i algun minutet fins a dos quarts de dues a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada amb el programa que ja serà el 54, ja n'en portem 54. Tot l'equip de, mm, de gent es tornarà a estar aquí de nou treballant i, com sempre els hi dic, els hi agraïm moltíssim que ens estiguin escoltant.